керек ашра. Куне тюлек ожы. Хевел шәрбитне әнсе илеспек хердет. Сенгер түбере пір пәреттадыге көрінмаст. Ху транзитрен жеш баштардатса ирдеген шилде, сывлыша ұжылдарса жидереймест. Агадуйне пір ұтламышсем кынамар, күрішірі ыты чываш ялесенченде ашы. Шахалсем, куржангысем, хурынбарсем, пулмандышсем, Кондарла ярминкене тухны бек капланса келмеді дінжеш. Элюка старыста шинжене ытызенчен маларах, кәцейлме әлгірне екен. Бұл әрек сыпныне пірре бұқсақ чухлама бұлад. Херенгі бұшпавыл ялан мар, урине шәргүші тілінче ним чухледе хутлатмазыр кашарылса удать. Удаса шип шапны ербе бек пір да тайылмазыр, куша палланы шинсем бұлсан да, бізіне пықмазыр, чалт түррен ұтадь. Хуралны сарлагасым сарлага сымсе жунатыне ғышкалать. Сымахлана чух чәлхи пірмай тагынать. Пір ябала шинченех темеше худыйдать. Хойнемін каланыне қылғаната чикмест. Шине-шине хихиклетсе илет. Ик урабана хире-хирішлартны да турдисене шүле шеклесе Турасем шине шыналы карны. Элюка хый утламыш старысти иккенне палырса, шав карны хюжі патне хужа бек пычы, агадуй иртерме ялбухинче уйырсахы варны чимелке Михалине асырхаре. Пәдембе илсе тухрыни, чимелке? ыйтрывал Михаляран. Пәдемпе пулмасыр, илтенче лешін саси. Шиде диха, Мен бурри. Михаля парсамант аптырасадычы, сымсине пюрне вешен шынгарса, старыстына тингеререк пăхрре. Мінлі қаласына елу капетянчы, вăл тада бузан да сарпламетші. Ак кунда пирен калыпыр, игі лав шымарда бұр, игі ешік супен, алла яхын питшылли, сіліхсем пайдах. Явлыге, сымсатудыре, игі сарлага пишихи Кірешсе паттыра тухагана тыла пиншак памалла бұл, Ут ярса мала тухагана, пазар кебебе пиншак ташалавар булать, тата ытти шавынбек шыгыр-магыр бұр. Ытларах пулсан юричеде, энде нумай бедет сахал шидет, шитменене шидері бірдет бір. Эп-эп, какыр каласа илчі старысты, мені пірле пурнине мен шидет тетпірі, Пуйшана ведес манын, шавынба сана, шак тубышлы вырына кердешшін болдымда. Ихихик, кадық шыллы шыварне халғадаран карза ихилдетір Михаля. Хе-хе-хе, элюка, шымарда мишала бұштарны, игелав. Ха, тарне шығырца хавардан бұлад япла, тудыне вешлендерзе түтірі старысты. Тертленнешен, Тюлемешешке мана, сестерсе хучы Михаля. Итле пышана, Санада манада тюбибех тухмалла. Шавна мана смартет пыржавенде, Элюк капеттянчы. Кюрха, кунта пәрбіш шымардине пыртем кыдыкланать, тасатса ярам. И каларын, пыр тасатмалли бирен, елік капеттянчы, урахиде дубынатха, хубахри. Ага, юри сан ядупачикся духрым. Михаля хойын вырым аллине барышыла варен тарын ккысйине чиксе ячыде пәршкалька эрех турсағыларжы, она старостына дыттаржы. Курха, курха, куштан чимелке темерін, емеке сезірде марикен, ну чимелкедік чимелке. Хуваллиде хавармарын буладе пень. Элю капеттянжы, йиті хай хюрине хошан бараланы бур, Ағы манын хамбаллиде кундах. Тепір кәсінчен таташ калька тұрсақыларшы Михаля. Шылу ыратмасы паян? Ай, пушана, мән кирлі мара азын тарадын. Ак, турдабышлары де хайхискер, элюка аллы бепи чымардыне хуплары. Шак самантра битне азры хазабы болзан, сывы жиннында шылы шыдарза ұратны ыратны болетші. Көнебе суратенде паян, ай чынақ, мэншін асынтардын йынышсах ячы Элюка. Айы пакети меккен Элюка петтянчы шыл ыратнине азырхаттардым айы бантавахынде смана, ак халех сывады бар, Юре, теммар, дебірдезен. Візем икішеде шыналы кайне кірсе бұданчыш. Тул енчен пықсан, Михалян хуралны шымчыл хибеші бадыде старыстын шит мәлі шитчі пірімлі авалғи аттығына Уява була кунди шарана бишім гунах шулса кайрыш. Ага дуйне келеген шынсем, хойзен лавызене ширма херринчи ебіш күттене, хиререк тухса тұран мұгажей келечі патне чарны. Сыртрада, шеремреде тулғе халық. Пухынны шинсем пур деденебек шап шуры тумланны да, шереме беше херрисер шур чечек пуснебек туйынать. Сазардық Михаляна чәнне сасызем илгенсе кайрыш. Михаля, Михаля, балғалқына кунтатчы. Чимелкіне жирадыри, ак кунташке был? Шыналы кайынчен старыстыпа Михаля васкамазыр тухашы. Старысты лешне хорахалыбе хулбышинчен тытны. Ну, пушана, эпі шав тиекпе, шемлемира кетсе илме баскамха, кунди ерге бирги хушуғышла хихик, салам аликкім старысты. Нямаш маригу? Ай, нямаш, айы панту санапаян палламады шукшке, ан васкарха ут ярса таврынсан мана паллар. Нямаш топ тып ты цатракан чылт шуры капыр кіске пиншакпа, павзатыракан таваршыла вырым кунчаллы күнчалла, саллы, ялдар-ялдар адыдықын саяны аллисенче шап шуры перчетке. Бұл чын саламатпа. Саламачын тебенчи ярабине укапатыттарны. Шымардабек мындыр утне нямаш хой жабытнычы. Старыстыба Михаляна Курсан был чын хой хойбепірле килне урнашкана пачыде шыналық патнерех шивхарчы. Урнашкаба юнажар кереш пек пызык тапатвар вар шиндырать. Хер хелдем камсулба, симес тюпетейбе, ады вырынне чечекле пепеш тахын саяны. Нямаш он шинелле пюрнебек кытарса старыстыран, курадыны тесі үйтірі. Курасса ку курадып та ка ка кампульчы хавыл. Тус, килгундарах, качык туртры нямаш, камсуллы шинна. Кузем хамыр шинсем, узе бізнекілер. Якшы, дуганым, Э, кухай касим пулмаре бүлішке, шыбақ шаба, ят не еп эпкаланы бе, хизеплесе, Бұл килне тезе пидех сымақ сиктерер мар, шырттан шын бүлме. Хайхи патыр екен, апла шырттан иметне тинех тудыне тудинехесе кулгалар Михаля. Вірсе хабартны бек тулли де херле тудар, ятлы шинзен ыраш савармалли кережебек сарлага аллипе Элюкаба Михаля аллысене чымырдаре. Вай хурсах чымырданы булсанынде Михаля ысран кайныбек яны булече, самай ыраттарны аллине Михаля васкавлан турца илчеде малдан касиме ундан нямаща пыхре. Мені кургамыр та әбір кіленчеренек, сыпмалли татақта пуррине сестерсе шыналы кайне кірсе тухмасенче Михаля. Э, шук-шук, шаршлан та, шиинчех, кудынлашырене амаш. Халь мана тумлам да юрамасть. Курадан буль ут ямадухнышына, касиме десен, кыштақ кирлі булать. Эсне маяш унбекшіре ху каяган марчышке. Ха, каларын, уйбире пілдір каммала тухре, паварада каллех. Павара, урнашка духны демери, шапладене бегасавадып. асывадып, сүйдек, Лаши атень мари, ак паян курсадыр, утламышсем кынамар, пәдем тавра куре. Шанчықлын каласы хучын нямаш. Урнашка шавытны хура ут, пәртте тек тұра білмест. дерех кастарны кытра жілгі барымда авмака мыйне хырах енчен бицианать, Ут шереме каныш сыр кукалет, пүшне паттыррын уха-уха илет. Ыты утсене курсан, куштанданса хартлатать, Тулхарать, мышыр халкине шүлелле чыңқ тұратать. Шавра омаренче юн тапсатыны балырать. Урисем шинчерехте тосмага, хой йым-йым курынать. Шак числы гуна кетсе, нямаш хойлашине игерне турда хушине кіртмен. Ирсеренде кашсерен субын шиви бешуна, шамардаба шинче шинчедітна, сәтте хойма іштерне, чынта картинка хенде нимде калаймын. Ына бәшіндіца тараган чарма күшлі шағын шагынбек чибер ұт өменше етем ятне ярса тараган кадем бибек. Шымы тұрсем, теріне маш Михалеяне шаврынса, мінде парне қадыр валли? манавалли? Ушкыне бек шыналы кайне кечеш. Тіргдесре тұлы ех ябала кубаласа хуна. Санвалли ақшак пиншакпа шылавар та кепе. Сахал, Мінезір чынақ чимала тухнышын çагынбах шырлақтарашыни, пұш тюбинчен ура тупанне шиди чапла тулнандармалла. Хуш епін, пірмашар ады, тере Михаляна старысты, сыр сыргушне мыч-мыч хупкаласа. Хадырлей мерімір çав, түрре тухашшын Михаля. Манлав карабур, тері мменншнь туянса килмерр. Калуш пары бір ытах калуш? телентередер. Пархагунда калушна шамгундан шудатса яран пірре, қалаш сатрать қадада, ада ене сана, тада тірлені кепе, тамбай, илсе килерде пәдем парнене пірле тирбейлен шықса сіделішіне хурар. Мана тивішлі ябалана кунда курык шинче анбыр тарар. Селебер, чубат патне. Нат часра чупсағайса кил. Хушренямаш, шавындақ явынса жүреген пір ачана. Итле селебер аттине аялти шүлекрен илсе бадыр, тепе шит шурлине. Ут яраган валидесен, мана те шуршыр авдане аватны ишшында лавка ушсакеме хадыр. Михаля шавындах ажана укша шутлаза бачы. Она асту шухатсан хавар, тесе сестерчі де леші шил бек тухса бешре. Парне параганы кам, тада хитрі нямаш. Пілмес Нямма, ес шавна халде пілместен, Шеркей херне хужыр, уналлинчен парне ма кымыллы. Селименеи, чынах юрате буль, тавдабуш аса илдернешен, хебірдезе келешрі Михаля. Юрать мар, шавна хушр, кәрешсе паттыра, тухагана, парне парагане, узалук мерчене булдыр. Арихве булсанда юрать, итле чимелке, лайықрақ числама тырышчыр, чын-чын чывашла, піледіні ергене. Аставаганчы, Нямаш тутара кымылдан кулкаласа пăхрре. Тутаре чывашла чиберех ынланаканскер, ына хиреш пăхса тав пушне уха-уха илчче. Ятлы шинсем. Михаляна пулошакансем уяв шыт читыратнны, шыжытыррринче шуры явлы крантуны элем білгішет. Аялда жари тавра икшер вірлікпе лутра кардатыса сурбан вәжесем, питшыллысемпе, сілгісем карны, чечеклі чаршавсемпе катан бір тарыхесем, шака-шака тухны. Шавсем пурде, шак агадуенче менбеде болин чапатухны шинсене памаллы парнесем. Карда аякинчи ирек вырына, ял шамыргысем бүштарынна. Малдан ласа пір-пірімбе пүрне вешін сапайлын тыдынса кардаланнычы, сывы каласа васкамасыр шавырначыш. Ушкын жем пысыкланчы, чазах илден хыватлы чэш. илденме тыдынчыш. Мен авалданбах чывашамрге вая юрадать. Шурхи эшсем пәтсен пушанны вахат келет, ыттидем васкадаганни пышланманха, кашысем шерезем ошыдыраше, херсембе качызем касси урамепе кардаланса ялдичи илемлі вырына пухынашы де, бізен мухтавласы би юрри, таши такмаге, мен шүршір ирдичен янгаят. Эрнегун сенче е уяв сенче, візем кондырлаш спех уядуғашы, савы такмак яныратса, ундах яра иртереше. Ага шамырксен пір көшілі пір еннелі шавырнать тепри она хиреш, вишемеші каллех пірремеш пек шавырнса уш вара юханшив хумешинче мешінче хевел ташланын курынать. Хэрсем ярынарах утса чух, умне, ер хварми çахсадулдарнă беш шүлгемесем, хул урлы яны тыват шарретлі теветсем, шинчи кімілзем, куш чарылса каймалла ялгышашы. Херзем хыйсене шав тенгізембе шын бұлса, шевен хелен каныша пілмезір кірішсе бір бе ымырса ішлеші. Шавзене шақса тұқсан, візем ыдармалла мар хитре сынарлы күрінашы. Варым шүжелі пуржын яблықсене херле шавырса Хулым шүш бішне хақлы еші шештенгісембе Тулды ех шақса тулдарна кәміл шын гырдатныне, илсен сук кіржін да шабырынса мазыр чыдаймаст. Шапла пардак саба қалазан ұшқын пір вғыда чарынсадычы. Таштан пірдегет пұшы ешчік кетса келсе, савы Шамбрксем едикан байышпа пажи ечэнзе илеші де, візене кышыл варгіне вырнаштарашы, качызем ташша де вышлашы. Етикан кілдедуны сірмеку кубізібе урадап сашарандарад. Тараткаланса кайны тексім сары жүже сарлага жамгішіне пайырган-пайырган анна да качы урибе тапмасырен сікелезе илет. Едикан жар пажи шықлиш Пажи еге шулне кышал кына кенескер, кеве май, хулбышине шухын сиктер келет, шахличі каланы май, йынгыл-янгыл авын калать. Ташлаган зембара аштан гына хват шидереші бұл, Агышпек саргаланашы, шавра жилбек шабырнашы, шырхаланса ура хужашы. Хистемеді кірлі сене, Кам хăйăн ăсталăхне шава сеть, çавă кăшăл херрине тухсатырат те, хăйне ташлама черечидесе черечі черечиценех вăйă варрине біргензе тухать. Пәр еді канба пажие шеш улыштарагансем курнсах каймаще. Мәскін байышсем чым шыба үкне, кәбі ашлыгесене парза спектар битне, шабах бізем чарынмаш утламашы Едиканын ура тапсатыны шірде, и ура пагылчак таран вырнашымалығақ шерем пусырынны. Ташлаган сене пықсатыраган йышта үснешем үсет. Пызык кизем кынамар, пәчік кизем де темле майба хэсінгелесе, келесе, кыжыл варринелле кереші. Бір шавыра пит кушлы лутрарах кына чипергачче аллинчи симес шүжелле тудырне маттуррын бәлгішерзе ушкынран уйрілчі де варинелле ярынса кече. Тяпук пышларе, тяпук, пышылдатрыш ушкын ризем. Тяпук дегені сазардық Аллисене вылят мадытынчы, шыпады кіллине аллисемпе енчэн енне шупкаласа хывырт-хывырт табырдада бышлары. Ондан шыра жүшне ласт усреде лос хабартры, кукленерех ларса хырахури бәшшін қалдырмачы бек тэнчэ, вара вішсе хыбарны бек шүлесікрі, чарынчы, тапсаилчы де ташланымай такмаклама тэнчэ. Ташлып тейеп тандышсэм, юрлып дейіп, юлдашсем, шитче шипне вунна дирзе, пәтердеріп херсене. Савны сарри аржара, вактебеге шипшере, туха инге ташлама, кыдардамха кукшама. Ярабар, тябук, ярабар, бар! илденчеш, хедертне сасысем. Шав хушыра пір ирек вырында тек мешалчы ларда-ларда тухнада весенчен херле хаю Керешегенсем, весене курастегенсем, шавын тавра ешлін бұштарына бұшлареш. Керешнине пықсадыраган тюресем пірі-пірінде ылмашынса кардаварине икшерен-икшерен кереше. Тюресене ытысенчен часах уйырма пулать. Весем пилігесене херлі пішіхі шықсаяны, пұшы тавра еден шиппіпе терцетуны шура чалымла чалымласа сырны. Халах кунда зақ бұрад. Ағы ташлаган сембе сабакалаган земде шағында килсе капланчыш. Керешес кардавар кардаваррине пірерін-пірерін керебушларыш. Кірешегензем немілемеледе ергемеші. Бізен урахума да шабышса кайма жеш юрамасть. Пәрбірінде урлы бұлматыдынсан, түре шавнаши енжіғ ұшқынран тұхма Кереше Керешсе дерегене малданласа пірер икшер шымарда да пит субыне парашы. Пәрі-пәрі бәші кереше керешсе нашын шынна ұн шине тірлені тутыр шақса ярашы. Паттырын шагынғышын пар авық илме юрать. Тада ытларақ шындерегенсене пир пирдоры хебарашы. Унбек паттыр шақса тұлдарат вара илне парнисене қойшыне она хизепте чиз кунда. Бұл жүресе седе пәчен жүремест, шивық юлдашы зембе жүрет. Үтізем мінлек решнене сынат. Кашны ялын хойын паттыре бұр. Шау паттырсем, малданах, шығырмағырсем бекірешсе вайчағармашы, каярақ юлза кірешеші. Утламыш паттыры халчен шыртан имечет чыха. Вал мән салдақран таврынранпа, кыжалхипе ултымыш жул кірешет. Шартан иметне утламышсем үтті ялшынны ялчиннысемде паллашы. кірешес мелне халне, салдақра чухне врензе шитне дешона. Имет крешнине курасы земшін тарағанземшін Шеркей Шеркейпе пик мырза сымақран шағында келменде бүлечеш, шавшартан имеч крешнине курас тесех келчеш. Келчеште малда вырын элгерчеш. Шер Шеркейпе кудынла пақчаллы бұрынаган уксах ылапа белюші де кен. Вал урақта да сыпманбе күрінат. Онба пір калашматыдынсан сымақ самах вешне жүк шеркейна күрінашын мар. Ял пуянесемпе ытты паллы шинсем каярахпа житреш. Кандюк пәштепе таран шуры кышаты Он Унба бірле усалук, эпелюк, савандей, илдиер, пур депірле калаш тадылны дейін. Бір килчш келчіште, чимелке Михали патне чарынчеш. Михаля ике пуши ешчек тупре, біземшіне хыма сардарчы, ялды хизеплі шинзем балли сак пулзададычы. Шынгыравса си, илденсе гайре. Малди тарандас шине ларны, кайри шине хамыр паллаган мир. Паллы шинзене пуянзем патнелі иртерчыш, сак шине ларма вырындурыш. Сак кине вара, керешеген сене курмалайық бұлдыр карда херінех вырнаштарчыш. Sak варринче тиекпе шемлемир ларашы, весен аяккинче кандюкпа элюка узалук. Ага керешме паттыр земде туға бұшларыш. Хурын бар паттыры пір кан масыр керешрі, бұл беже-бежен пиллігішне шаврса шапры. Она хиреш утламышри вырыс тиміршін ывілі капкай мишші тухреде хурын бар паттырне пит меллін держі. Миша хальчен керешнине утламышсем пидех пілсе каймас шишха. Паллы паттыра шапнышын мухтаса, она малдан явлык пачыш. Миша хойне хириш тада камда бұлін тухаса кетсе, шамалын уткаласа жүрері. Бұрақ кетмелі бұлмаре. Хұрын барданақ, тебір паттыр дұхре. Миша ун батнелле баскамасыр, Лежі Леже хутлатна алшылды бекерешет. Мишада хойен сардаға пижихине салца Ага пәрпәрінпе тытышреш. Хурын барчы башы чаргышланма бұхать, Мишана шықлезе барақ мақытланать, анчах леші тымардан мен юман терек летірать. Урисене басқа масыр кушаргаласа пыны хушыра, миша сасарды хойбе кенін айнерек кечеде, леші сисе юличен она хайурла ян галт Хұрын Хурын барчы баше пәдерін сейкіре. Хебірдені халық бір құшы хавасын шабласа үлчі. Хурын бар чывашне түресем уражине Миша леші тата кірешес шынмари тенебек уншине кымылын баққалары. Хурын бар чывашы пушне сулгалары. Ушкын хушине баскавлан керзе күшран шухальчы. Шығал паттыреш таппан духре. сарлага, аллисем борымда хулын, Мишаба она танлаштарсан, тимір жаачи унжуменче пәчекте бек күрінәді. Хальчен пайдах шерде керешсе патра тухнышынна ұшқын варгіне кеме үрдерек чыға. Анчақ шығал батыры бұдан мары. Шавна була пықсатырағансем хыттанрақ мығырдатмады дэнчеш. Штапана халек тухма юрамас, кышкырса ячы Юрамас, жарыс мар, үлдіне бұшлары терлейенчен. Тюресем мишшабатне тем пашылдатрыш. Качы пүшне сілтіреде штапан патне бычы. Паттырын алдыне чымырдаре. Шыхал паттырын пичі күші хеп херлі. Шишне шакла гасарны херлі әнзишінче пүрне хулыныш хутламсем. Керешме ик кішіде вирлендідінчеш. Йышлы халық вақытлыға сывлама чарынны бек болса, шаксем ик кіші керешніне темселсе бұхадь. Ике аршинача курагансем хушшипе бехесен келесе малдырете тухрре. Икеше де шинсен хюттинче курык шине ларчыш. Весенчен пірі Ильяс, тепри Володя ятлы. Володя біт питкушлы, шурарақ сынарлы. Ильясыран піреге шул астырақ пек күрінат. Ильяс вал вырыс теміржі ажи икене лайық білет. Сан тети үйшав керешігенні, хой сисмезірі хойыланза итревал Володяран – манын брат. Ты донара халаса хучы Володя, чавашла чибере халашма вренне булинде, хош персамаха ты донара халать. Эс хорамасыны, каллех ытры Ильяс, мінрень. Те дюжень, штапан шығал паттырышке, керешчір, миша и икілен мезір каласа хучы Володя, камалын кулгаласа. Иге ача калашныне ытысем илтреш, шақсыне пахкалареш. Астырақ ачи шаплапит шанчықлын каласа хуны мұқтанны майлырақ илдінші. Пин-пин көш чытай масыр тин керет кережеген сене. Халық пәриншін таза рейн худа кірсе, тепринчіне тарықны шуғышпа бұхат, кережегенсем мәндесен де пәр пекрехизем бұлмалла десе ешінат бұл. Утламышсем мишана шивық күрашы. Кача шихын мазан да деші. Ыда алды үріне урине амансан мен дудыр барабыл, мен тавайдыр, алысыр тимірші. Шунацыр кайык пектір сайулать, пір ашығына тиміршілі үштан пәдемял ял дұса әлгірдер, Мишана мишана кірешме. Штапан мишана шадырласа сайылшы. кеттерзе чырманашын марбал, эшне хабартырақ туса бідерешін, унан кунда паттырсенбе пайдақ кірешмелі бұладға, Мишанавыл алла пибе журымран явакландарса, пегепек авса кірдет, качы шабақта шузадуқ сақыдылад. Ундан и кеше пірне бірі сыхласа тебір шабырнашы, штапан чееленме бұғад, ытла те лешеде үбіндересшін мар, Миша хойне ямбашла шабырса шабасран сықланад. Штапан хышшух аллы беде пидехтерекле тытманбек Миша тухи тухиченчеш унын алдуни шынырлан сатырать. Анчах Миша да она сисмес мар, чеепе чее пулни вырынлы. Агы штапан Мишана шәрден тепле майба шеклесейлет, ундан хыяккын чакса-чакса бырат де, ахлаца шрелле парахать, Миша ураран үкмест. Барым шишне вăл пюрнисемпе якаца илет, тарне шлать, кулгаласа каллех штапан патне бырать. Каллех тыды жаще. Энде весем пашкаще, Хальхинче де малдан хибек майыпен мар, ташта кайма васканы бек крешеше. Штапан тебір хутта мишана шеклес термежет, темірже ачи маст, шабах шеклесе илес тене чух пулы бек епшын садухать. Ундан темле вғытра Пәркіске самантра жеш, Миша хыжалалла авынать, штапан она халь-халь лапчы цабарахасын хесет, сазардык Миша она хой жинелле турца илетте, штапан тінех, ун урлы пуш херлен сирбін Миша урашынче. сем савынышлын кышкырса саярашы, пур де Миша, Миша тені хавасын янырать. Матур Миша илденет ушкын хергне тухны шыртан имечень уші сасы. Ну, каларым сана, теть Володя да Ильяса кушран пықса. Куртам, куртам, айыпа, те вара. Шерден сиксе таппан, хулбышине хаюсыр келесе каллех Миша батне бырать, терес маркерешрімір, Кодыш пульче тені майлы пышне сулкалать, был. Миша онахириш аллине тусать. Шахаль паттыре уналлине тыдашын мар, кудындашать, каярахпа тинь чымырдатте, шавындах ункы барринчен пырынса халы хушине кірзе каять. Мишай энси шине пир тарыхе яраше, шагын хыщн унăн кыштах канза илсенде юрать. Агы ӹнде паттыррсем шеш крешмелли вағытта Михаля унғы варрине тұқсады жеде паттыра мінде парнезем параса евитлері. Шендеріше памалы ябаласыне выл чендерлене шидебе витне сиделішіне шеклесе хуче. Унғы варрине кахырлы мишаребе шамкай иржи тухрыш. Весем ик кешеде патвар, сарлака, вайлы, керешесе кереш керешмеріш, Кереші мелне ұста жер шамкай іршіне чазақшын держе. Шагын хышын валдада игешінна шабырса шапырде юлдажызем хушшине керседачы. Үты батырзем керешмет үдінчеш. Черет мишшана житрі. Она хиреш керешме шаба хайхи кахырлы мишері духре. Керешу бізем пит хивре бычы. Миша мишере темеже хутта шеклешекле илже, анжах шере пыра хаймары. Кірешмекі тыдын Мишан меле де Мишер шақна че чейеленме пықры. Миша она шеклезе илзенех валпедем йывырышепе темірже ачишине выртре. Миша пырынашын бульже, анжах мере, Мишер она хоян певебе хубырласа да пақсадырағанзен пұшысене сулгаласа илчеш. Мишер хойшын терни атпа сылдым алдине шүлешіклесе унгы давра шаврыншы, Вал хойне хириш тухаган шүккіне кура, паттыра юлдым десе хавасланмады дінче. Ну, тадакам духать, илденче тюре саси. Крешме тухакансем чынласах та пулмареш. Имет деде, сире-чере читре булмалла, илденче тюре Туха сегенсем пайтақ бұлғауында, мана кедешим, өйтре имет. Ченет бірде тухмарыш, тере тюре. Ченедер болсан туха бір. Каллех илденчі иметін янравласасы. Вал халы хушшипе иртне жух шинзем шул барыр, шул барыр, тезеті жеш. Имет мнашлын, утса ұнғы баррине кече. Пықса тарағанзен пурде, имет тухре, имет тухре, тесе пашалдатреш имет пысықта та жин. Хулын десен ытла хулынақ анчах пахма терекле. Анлы кагаре унын хабар барсадырат. Аллы шыжи верзе тулдарны пүскебек. Шүресе керехышанда кашырыларақ жүрет, удаса да ярынса чеченнен яра-яра пусса удать. Паян был шуры пиркепепе кепепе, симес баллы шуры пижихипе, Шүхе чылхи жиен шитчі бады сырзаяны. Кадан бір жылаварне чылхи жиен кыларны. Имет кире хошан да салда картусне Паян шарабы жынах. кәске гастарны шүйші, пәрчен-пәрчен вғытсырақ шурала бұшланы. Сары барым майықне игиеннелі вешкеннен пәдірзе шүлелі Кахырлы мишерне пахнамай, хамар куштыскер, ел Иртне çулсенче акаду шидеспе имет эрне хуши килде канаканчы. Кышал унын канмада да вăхычы пулмары, вăл таврары ялсенче хыма çурса ундан таврынчы те паян акатуйне тухма элгерче Утламыш халыхе хăйен çынни кышал та паттыра тухаса чундан кетнине имет пидяван туять. Енчен вăл паян хăйне хиреш крешме Унын хой ятне яны намар, пәдім ұтламыжа намыза хварны булать. Щук мінне бұлсан да шендермелле. Шак әметпе ярзай илчі де кахырлы мишерне. Візем иккеші де васкамашы, унғы херребе майыбен уда-уда хушыран пірне бір ешіклеме хытланашы, мінле майба керешесе, мінле ондараса ашы. Ағы она мишер шіклешін Имет шавна шапах вахтраси сейлет, шамаланах парынса шықленет был, мишерына шендересесе шірелле парахмадырат, имет урашинчек. Имет, имет деде, имет, енчен үлдінеші ырысунса шықлендереген сасызем. Керешегенсем каллех тытышашы. Керешне маях имет мишере бұжы урлы ывыца яратте, ұн чине хабарса вырдать бек тамахытлансан да шекленеймест. Халах саванышлан керлесе шавлать. Тюресем икіш икенчен тыца имеде шеклесе илеше. Имет мишере выртна жерден тома булышать. Хойсем пашказасы влаще. Мишер урашине тырсан имеде пыхатте пушне сулгаласа кулать. Хойне шеннебе ытла хавасланмас пулинде имеде был алады сабарать леже унын сарлага аллине хыттын чымырдать. Утламыш паттырне хиреш тебір кірешеген дұғадь. Тюресе мына улғаш паттыры десе білдереші. Улғашыны юри каярақ юлсадухны икен, Бұл паттыр бағына кірешесшін бұлны. Анжақ кеде-кеде ытла кая юлны шиинчех балыржы. Иметіна пит илемден шавырса шапыры юресем она таратса халық хушине керсеячеш. Тата иге паттыр духре, имет бәзене дешін держе. Керешеген зембе самай хышкілчі. Унғаваррине пір бәтчендір сайгүлчі. Ағы халвал урисене сарлаган бусны вғыт-вғыт майықне түрдет келесе илет. Тада камдухат илденже тюре сасшу сасшы урық шук булас. Тюресем кышыл херрипе баскамазыр жабырнашы щуук имете хиреш тухма питех килешсе аймаççы чав. Тюресем тұватты те пірр-пірімбе канашлама тытынчыш, шыртан имечі кышал паттыра юлчы, тесе калашса тадылчыш. Энде шинчен девитлесі кына юлнычы, сасардық кантюк сасси илденсе кайры. Керешеген никунда тата ха, ара илдетре тюресем? Малды ретре кухленсаларны шинзем кандюк енелле чыр бақса илчеш. Шақ хисепле вады папай хұйық тухмаши имеде хиришкірешме? Тепри каланыдык, ку сымаха вырына да хумалламарчы, вады болсан да шүтлет дейчеш, анчах ку кандюк шке. Шақ вғытра кандюк хышынчен пір палламан шин тухны күрінчі. Вал шин шүлле таса, Вадар пилек шулсене щитне кабыр тутар. Пышне укапата шырчаба ерешлендер сәпідерне симесрек түпедейді хынна, унғы варрине тұқсан жері ашлан бақса елчі, пышне сулгаларе шиенчи хер хелдем камсулне хывса кандюк тілне үбітіре. Урисем хыен пек. Эс керешетне? Тілінебек бақса палламан шынран үйтірі түресенчен пәрі. Тухнышын сымақ тавырса каламаре, түремен каланне илтменбек болса, дине темле шурдым бешыл каларе. Крешет, крешет, илтінші шабы хатра унга варрине, щитсетама әлкерне чимелке Михалин саси. Тударшке был, эзір унба тударла калашыр. Мінлес керес, кампуладын, пирин плесшішке ытрыш түресем. Кушин касим ятлы пәлдерші Михаля. Таврара шин шуктейін, пурде шапланчыш. Кунда мен пуласа, халық пашырханса кедет. Катарила де бұлін, курк шыртса аппалан мареш. Имеде хиреш, касим грешет, хыттын девітлері түре. Касим шабығатра имет умне шитсе чарынчы. Аллинчи алшыллыне, тадылмеши тені майлын турткаласа бұхре. Имет она сума суза аладасре, леше алы ама килеш мере. Юре перекаплада юрать, тиргешме бір, калазагуче хуче имет майы пендерехен. Керешичен малдан хош ялшинны икене ыйтса білем, хош енченес. Казандан. Ха, хузандан икен, касим ятлы дед. Хузан халичен керешсе гурманчыға, шүтле калаза хуче имет. Чимха тюресем эпетавады жинна манын кышкына сывлы шавырмалық кан мати бішім бұр. Мен кан садыра ситата, тере Михаля. Шавырса шаватынта. Эше петре. чәлікебе шавын бек был, Михаля. Керешчер, халех керешчер, имет, кулонлашса андыр, хе-хе, хайысына. Керешмелле жау паттыра юла сезен, ара. Унга ринчисем ик кешеде пәрі візім візем баскамазыр, түді жашы. каланы дырық, чи хальчен керешсе күрман шынба керешесі имеш. Тудар хал имет мінде керешніне жы, вал мінле мелбе остарах иккенне де сонары, имет вара она халичен пірреде күрман, курман. Тебір енчен дада имеде сылы шаврза илмеде памарыш, Әнде мен боледе мен келеде шеш тыдешре вăл касимпе. Тудар крешнине вăл халь хăйпе тыдышнă хушра çеç азырхама пултарать. Иметь васкама шутламаре, тудары васкамас утламыш паттырне мінле де бұлін ытларах халдан ярашын бүлчі, кайран шендерме шымылдарах буласа шанать. Бізем ун тавра иге хутта пішкінсе шаврынчыш. Шапла жүрені имеде де келішмері. Вал ала шынырысене карындарса тудара хулленже шеклесе илчче пырахма шабах та май килмере. Ик кешеде де тада ытларах үпенчеш. Шагынбек үбінсеш үрене чух, Касим имеде ямбашла ывытсаяма пульмешитесе тесе де шуғышлары, анчах ку шухышне шавандах калле туре, мӹнь каласан да имет пәчік мар, она шамалах, ыткындарма чук, Хусан тутаре чындасақта кірешме пит ыстабіледіккен. Хыра хурипе имет ури хушшинех хутлатса кердетте шеклезе илсе пыққа ына шавынбек чухне. Курсатыра сиян янраса кайры. Имет, ан барын, ан барын, имет, шавырса шап шавна, хе-хей, шыртан. Ял халыхе ыры суннине имет хойде лайық туять. Бұл тембек халық кымылне Анчах халя самая хавжаре. Вай хурса крешме йывырдарах. Вăл хăйне касим шеклесе илесе кетме жутларе. Кетни харама каймаре. Тутар имеде шеклесе илчеде ывыца шапла шапла керешсе бесем иккешшиде шре персе юкреш, ураш неде те пір бăхатрах Касим шӹндерчче, шӹндерчче! Ике аллине шарт-шарт шапса кышкырса ячы кандюк. Кам, кам шендерчі, керешмелле тере тюресенчен пірі. Хусан тутаре талашсады маре, түресі махе терес иккене шиінче хынданче. Иметпе икіші каллехті дешреш. Касим, шабырса жабына, иметтеде, ан барын. Утламыш паттыры шав самантра пәдім байне карындарса, Касиме хой шеклесе де, пуш хірлі түтірі. Халық самантыға сывылама чарыны бек Ундан дин тәлленне майлы ахлатса илчче. Шыртан имечін аллинчен мін леді бұлін қыдылашын болса, касим тембек тапкалашыры, анча маре, юлашкинчен иріксірек аллисене бішірцеячы. Имет она хой хремесленсек кайиченех хыды пычыргаса шүлдешіклесетічі. Шапламайба бұл пықсатырағанзен умебе пірхут шаврыншы де. Кантюк патне чарынса, аякран килне паттара, шірелле пуш тұрын тарса андарчы. Мейер, илзе, илзе гайрына, тері был пашықса тыдынна сазыпа. Хой шавындах алдинчи алшылды ебе шамкине шылса илчі. Сымзинчен юн кайны тудар патнелі кандюк узалук тады тізем баскавлын сиге-сиге тұқса чеш. Унчен шып пулны халық сасардық шавла бұшлары. Пин-пин сасы имет, имет десе пәтім таврана янратать. Курса тараган сенчен малтиретрисем, кардадырық карны пирайынчен шала кәчіште кышылдавра садухреш. Михалясы деле патенчен, иге хирача уйрылса имет еннелешіп харчыш. Весен аллысенче, еден шиппинчен терцедуны шүхе сәлге пір пәршавра шығыр хуны, шығырне сілгебе бірлейх сөнце бачыш. Утламыш паттары, хайпатне бұны херачасене пичізенчен чүптуса илчі, ундан шығыра чүптуриде, пір херринчен хушса тунтанчы, барадинех хой шинчен кушилмен шинзен еннелле пахре. Эппечен мар тыванымсем, халы паттыр, шав шинче илтенсе унын янравлы сасы. Вуны вуник алы имеде ширппен тытса шүлеллешіклереш. Пәдім халық тулли кымылдан хавасланса кышкырашнымай, имеде шүле-шүле сиктерсе кышылдавра шаврынчыш, ондан парне сүделі патне ал бішченех, шеклесе Сайражын Сайражин келе чагын бек телейлі шыпа. Унжын пір ял патырекына мар тупышатте, пурнеде тивмес шавы. Ағадуйне пәтем тавра халыхе пыштарначке, утламышра шавшапана кычал да шыртан имече тибешре. Шурашны хер ялди сарбиге арихбе кычалки мекре хойын туйне лараганскер михалячын небе паттара числама тухре. Арихве хоялли ветерлесе тертне сурпан бешне сарзадыца имет умэнче пішкінсе чеченнен пуштай илчі. Ял хересем мұқтап такмаге каланымай Михаля имеде паттыр пиншаке Арихбе Арихве ша пиншагын шүрімшіне сурбан бәжі сарсашылері. Шагын хыщын утламыш паттырне тебір хутта шүле-шүле сиктерсе шықлемеді чеш. Акадуян юлашки тап хребушланчы. Ут ярагансене суйласа пашырақ чаткас хирне осатнычы. Весен ымырца келес шуле тываты шухрым булать. Ут ярагансене ирцегілме шул пулдыр десе, пықса тараган халыха шеремен игиенне пырынсадыма хушреш. Мала тухагансене парне параган херсем Михаля патнешев гарчыш. Весенчен пірі селеме, тепірі шынгаспігі мерчен. Мерчен паян пүшне шуры калпак тахынна, умне әншебе пустарны, хыжалда виже кдесне шыржаба пидерне шуры пуржын шүже яра баланса анать. Парнесене сіделі чине де, сіделі айне де хурса тухна. Бізенчен пір пысық шихине Михаля селімене дыттарчы. Селімебе мерчене Михаля пидех аякка парынма хушмаре. Ут ярса келекенсене бізен шак парнесене хойсен аллыбе бамалла. Вăлеше кире хăçан да пысăк числă эш вырне хураççĕ, шанаса да ялди пуян та чибер херсене кына шанаççĕ. Ятлы парне пама суйланны хер, тыман яленче мар, таврара да халық сумне тивешле чаплы хер шутланадь. Она шуражас чух евжесен пырсан да шавна асраты Мержен Мерчен пирки сымах усалу чуха, кері, Пәлдірді пірреміш парне парагане шавын шавынбек шыпа кыжалда хойне тивесе кәтсек тұратшы был. Селимене ұштан азын штады. Шавчы мелке Михали хой осебетем хытланать пулинех, ваданса ик пиденчен юн піріхтереспе хірелсе, сама хушма хыяй масырдырат селиме сіделуменче. Буянлы хедесен, буянлы хешук ял жинчи ячы пәчек кешке шын темкалі. Михаля дете бек илденше селіме сасы, күнбек эш йылыне піртте білмесіп, сені хұшмарі тарғашын. Э? Мәндерін шәк? Шып бұл, шыбырлан жүрі. Михаляна йылынса үгіде кіртсе паха. Қашқырзағын адығат. Вғыт жүгінін апла-каплапа апаланма. Итлес бұлат каланыне. Хойлу трабулзан да сасы илденет Михалян. Пигезем пәрбірне күшран бұқса ел күлчіште мән хүшнібе селименде ирексірек келішмелі бұлса тұхре. Ут ярагансене ирцегеме чармав ан десе, пықса тарагансем, хойзен хушинченех, ергене пахагансем, уйра-уйра хучеш. Шеркейпе пик мырза малди ретре пулас эметпе хойзем паденче ерге пахагансем пулма келешреш. Ташта халы хушине хесене еде шивыхрах пулма бұлма чынзе илчеш. Ял кунда кундада хисепре. Візем кандюк, узалук, тады ытызем, чимелке Михалисы деле патнех, ларзадухна да пенчеш шығылатса калашашы. Чатка сырчы енче пір жаврым тузан шықленче. Тузан пузырын маре, тедем духныбек вырымлан сабычы Тингеререк пықсан, чи малта тем мәгілгетнеде курынса кайры. Келеші, ав, келеші, илдене бұшлары енчен. Малда бұраган ұтсен пірін ғышын тепри курына-курына кайрыш. Хыжалдысене уйырса илме жук, вәсене пәдемпе тусан карса илне. Курынаганнысем де хура мілген гына палырашы. Аслы жылдан пырынса ял шеремне шитсен, тусан ытла тусми бүлчі. Утсем куча курнса кайрыш, Чи малта хура ут ярынса килет. Нямаш, малды нямаш, кышкырчыш пықсатыра кансем. Нямаш мар бульха, элжі лашам килет пуль, ара нямаш пулмасыр, хей, білет пребер! Хура ут хышшын, туры ут курынать, ундан тимір кываки, тата хури, візем бара, елт арбашса кайна темелле. Пурде малалла талбынса сик кибе келеші. Нямаш чонда малда, унын уче пердигис илдерет. Нямашы хой кашырылар ахларны сарлаган күрінат. Унғышын пыраган неде пидех Малтан был турыла шапек күрінатчы, кундара шевғарзан темле хыла төслін палырчы. Нямаш хышын савин савинен келет, шүрен ау, ау, куратыра. Арагу лашишке тупата, пышылтатырыш пықсадырағансем. Шүрен ут шавса мантра малдине хуса житрі, ирсе каяшын талбынчы, анчах малта бұраганны ына пүлме хытлансан икемежі каярақ юлчы. Ялын анаткас вешне шивхарзан чеш хайхи шүрен ут ая аякинелі тапса сикре, ундан пәдем халебе турданса, урисене шыре бек бек біргензе, хура ут умне тухреде, хоен тасмага певебе, нямаш учен шульне пильчы хуче. Шүрен ут, хой тәлден чеш пынын туйынат, шынны масте. Халах керлезе кынадырать. Савинен мала тухре, мала тухре, тебір шірде ұрықла қалашу, көпатка, шеркей, хирешлем, санлашу маржи, шеркей хойде пәрхергенчен күш сиктермесір пықсатыратқа. Шук, пирин тимру кайман, мені, мені, ку савинсен лаши булмалла, тасыма карахау. Лаши пирен, тацағучы эрендей. Уцем, шивы харах келсен, шеркей хой лашине палласай илче-илчех. Ах, шапырлан тимруке, кур хайес, мін хатланать, мур, тере был, шуменчех таракан элендейбе, пик енне куш ярса. Тимругақ бара, күндақшышке был, калаза хучы элендей. Каладып, весем тем йынгылдатса жүреріш. Шеркей келет, шеркей, шеркеймар, тимруке, тимрук, терлиенчен хыттын илгенсе кайрыш сазысем. Ай, тим Тимрук, Тимрук, ик пешине шарт шапса кышкырса ячы шеркейде, пурде шеркей, шеркей, шеркей, тесе гына Энде Әнде бе мерченде Михаляда парне шинчен мансах кайрэш. пурде ут ярса келеген сене бұхашы. Лутра Михаля хойне лайықрақ көріндір десе, пәршембірік ешчік шине расшын бүлче, леші иван кайрыде Михаля перзе Бұл ұратса тараған піткүшне хуралны аллыбе садыргаласа тепір ешік тұраса хучеде шавын шавыншыне улықре. Нямаш, нямаш, кышкыр жывыл питне күшне садыргаласа. Нямашын маржавы шер кейлашы малда, теріш ұна шавындах, халық пәдімбе ура жинче. Шүрен ут бір вғыда лаба кірзе күшран шуғалчы, нямаш лажи шавындала житнеділе, шүренні табалла сікседе ларза пыраканнин шурике пикына палырать. Селеме шаплах куш илмезр бұхать. Ашы ятне азынмасырен унын чыри кылт-кылт сигет. Епле апла, ашы де тим рукта хальчен пірреде ут ярзагруманшке. Шурен ут, ытызенчен малда бұраганскер, халық хұшшебе хыварна шулдырық бірхензе керзе гайры. Сазардық, тухтар, Аслади кірлене чухне ебек яныраса кайры сасы. Тухтар! Шеркей лажибе малда дұғаганны тухтар бүлчі. Бұл лажа шумнех пашкынсе хутланна да шелхінчен ширіп тұтса малалла жеш пақса біштерет. Хай уменчи херлі хыеват татныне де асырхамаре. Ирсек айзан жеш лашине чілбірінжен тұтса де майыбен юртарса шаврынчы. Она хиреш тимір кывак утпа хура утта житреш ытызем келмеді Эш Әш шагынбек шабрынса туғаса никам да кетменче. Чимелке Михалиде кетменче она, нямаш пірремеш вырына ежына спіргі вал черне хури чухледе икленмен. Нямаш хойде кайны чух шаплах калазахы баржы. Эші ав мәнле пулса тухры Тарласа пышықны лашине тухтар седелі патнелі ұттар забычы. Лаши чатрене-чатрене илет. Тухтар она ажашласа мыйенчен аллыбе лыпкары. Унын пичі хырах енче Тути чатрегелет, куже савыныштын шишсе гулать. Тынла вәтелінче халеде юндымаре сиксе вылять, пюрниземде чатреше. Селиме кунда хикен. валда тухтара бақса ел кулад куракуше ебенне епенне хыйен. Мӹнь пăхса паренде парнюне, чавсинчен кылт тептрре ына мерчен. Селиме хăй кунда тонине манзагайны манса мменнь, Вăл седеле шинчи шиха илсе тухтар еннелле гына Михаля ына çавынтах, чарса элгерчче, чимха, эс ан баскаха ытла. Седеле патне шеркейпе элен дейшица тата Хый мала бе хайюллан ытры шеркей Михаля шине сиксе үгеспек пақса. Манлажа, манлажа мала парне парнеде манын. Селиме аллинчен шиха шеркей байбақ турса илжі. Михаля шабар қарса тана вахатра шеркей хойын шүренне шаватреде. Кайрымар тухтар, тесе гына хабарчы. Кышт аяк кенерек парынсан шеркей лажыне сымзинчен чуптуса илчі. Янаварым, янаварым тесе мыкырдатры был. Ундан лаши шине хойутланчы хирдырых уттарса жүреме тытынчы. Шынсем мына ымсанса бұғашы, лаши ирсе бынымай тәленне кымылба сул каласа юлашы. Хапсан чырда, ымсан чырда, ырысун нинчен ұрық шеркей яшавын бекчух немдегілі мар – Кышт ая кинерах парынсан, шеркей лаши шинчен анчы, хыйпе бірле тухтар пыдыне Лашам да матури кенде тухтар, тері бұл сымахесене темле, тытынчықларақ қаласа, езіде бұлдарадын шав, матур-матур, тухтарым, чыререн мұқтадып. Меншке эбі тимрук тесе тупада, шунса тухаттым, пыхадып, хамлаша, хамлаша, тухтар чынгаладып, Әмір хам патымра пурынсан да ылтыным, татык шығырдан хвармап, нямаш маладу марим, вишшіміш кына пулмари жав, нямаш пирги ыйдадыпха, икіміші? Эп кураймарым. Эп курдым, пақсақтадым епі, хам малтанақ шуғышладып, шүренім пулмарышы кудедіп. Эненесе майшук эненмеде майшукпек, майшукпек. Шеркей лашине шаплах ачашламачарынмасть. Она варым маянчен лапканымай хойне хойнеде ебадать. Шүренем, шүренем, шамардаба сэле шинче кына сана, чимха, вайилер. Халах пухынны шырден самай аяка бұрынсан, шеркей темрен хұраны бек тавранан лапыққалары де, аллинчи шихине салдавышлары. Пермошыр ады бұр, пинжак, шылабар, бе, пижихи. Шеркейін көмілі ұшылза қайры, хураш лаварне шабыргаласа пăхрре пижихине илчеде тухтара Ме сана тухтар, хисепе кирлех марха, парни хаклы. Шабах та ял йышра хисепе кыларнышын шаксем сана пульчр, сана пульчр, йывыра анил йыснуна. Тухтар йыл-йыл кулгаласа сәнне ябаласыне ишенче тавдуре. Кепипе пиншаке Тимрука пуле, пиншаке десен хамата чухкына пулма кирле, туяміне жүреме а тынде лаша малахе хам ятпа пулдыр дедеп, Тимрука пула пушланса кайрышке шәкітмен чап, эс мені унба калашса тадылдыры бара? Энереха, ай шапырлансем, чынақ шапырлансем, манамын шын пілдермерір, ямасран құрарымыр, валда Но шапақта пит майлы килсе тухреха рехмет рехмет шеркей ябалы ябалысене татақ шабыра шабыра пăхре. Няма шилине те иле спарнене эбилнешен. Вăл темеше хутта ман пилме хытланчы. Э, куштанын кукши курынмас теше, курына дикен, э, тухтар, мӹнтеен, мӹнтеен, шапла булмазыр. Кулмазрах тавырчы тухтар. Тавдабуш шерке Шай хизеплі парнежін, теребіл аллинчи шылавары чеберехи кенне азырғаса. Мана күндах юлма юрат бүл? юлмасыр, жүрек ашенех, кашкине мән вара пыр хамыр бада. Шак майпа кышт лайықрақ абатланмада намысымар. намысмар. лажа аптырама кирлі марчыде мінлежі, мінлежі, аптрамасть шандарчы тухтар. Шеркей шеремдырық тюрех яланланса кайры. Тухтар каялла шаврынчы, Шин хушине кірсе күшран чухальче. Чыре сасы. Шеркей хой килнеши дичен негамба Хапхи уменче она сайдегі цейлче. Убышкен кымылы шекленіне бұл шиінчех азырхаре. мен бүлче ыйтры сайде. Немінде бұл маншке, тавыржы шеркей. Ундан бара шухы жетіліне пулна сымақсыне ергелле шихындармасырақ кала Ак мана ады бачыш, Пинжакпа кипеде бачыш, шылаваре де пурчы, тухтара барсағы хывардым. Тупата мән сүйпілде дедін чак, кам парса ячы, мән парсағы вардым дедін, паттыра тухрынам. Паттыра, паттыра, ну ут ячыш, ман шүренім чим алды бұрына тұқыры, пірреміш парне бачыш, ак курадын бұл. Ай, курмасыр, курмасыр, чимха, мән кирлі маракалашатын, ұштауын бек, ытла. Тавжыр мақытланжы бұлінде шанмасыр сымақушры сайде. Ха, херарымшке, сана шин чілкебе қалашыға шапладезе иненместен, ме керзе ғуршак сене, чим, аты юради хама забығам. Шеркей урамрақ шабатыне салса, аттыне дығын забықры. Ятне хайвалли шілене дейін шып она каялла хыбреде пәдемшіхіне сайдене дыттарчы. Шеркей хай пурберех арымне мен пулни иртине пәдімбе қаласа барас жүк. Сайде тим рукран ыйца селимеде қаласа баре. Вал хойне тыттарна ябаласене хушнебегех килне илсе кечі. Шеркей шүренне биденелле шабатры, курык пачы, лажи шине бұл ун жинчен күш савынса бұқсатычы. Керега шеременче пурде тұқтара хупырласа илчеш. Сымах беше жүк бізен. Паянхибек пысык уявра тухтар пірреміш хут ут ярса тюрех малатухреде, онда да нямаша хой хышне хварса чаплы ята кече. Каласа барға епле руке Тимруке мэншін қойғаймары Пәрі ұйтад, те ұна бүлет. Тухтар халичен шинпа пидех сымахлаза кайманскер, мән ыйтнине тавырса каламада әлгіреймест, жеш ынландарад, Шаплашау хам кайрым. Шеркей лашине тухтар час часах шидерме жүретнене ял шамыргізем пур детенебегек білзадырашы. Тимруке бесен пидех унбек шіре жүреме юратмаст. Тұқтар вара, лаша десен качса каят. Хыш чухне хой жиес шығырне де лашине барад. Шидерме кайсан, шавараса да ытысенбек шырмари томлы хайырлышы башы бармаст. Кашын ирен юри турикас херринчи басана тапса тұран шалкуш патне чарынат. Шамрық сәнбек калашны құшырақ тухтар тәрлі ябала шинчен шуқышлат, хой мәнле ут ярса килнине аса Паян вал мала тухаса әмітленмен чете. Кунда пәр яллаш изем кынамарчы, аяхран келнезем де ешлічі. Нямаш сенех лажи шып урхамақ темелі. Ку мен датасанын, парне, шаққынайы, Өттесене парсаядым. Ку хураш лавар чиберек келешет Шинсем кулма еш, тухтар вәшкінлене де бұшланы еш. Әнде тәбірдесен тата варласа маршке, тухтар шавынтах палюх сымахне аса елчі. иртре халық килнелле салана бұшлары. Тагам тухтара да пірле утмасынчы. Анчах тухтарын шақ хушыра пір бұласы келчі Унан хирелле кайса шавырнас эмече бур. Шапла шуғышла затына вақытра, хой хышынче паллана сасы илденче. Эсмен тухтар пәченехтарадын, эбір сана кайны бүлгесе, селиме икен, тада селиме тузе елиса. Мала тухрышке тухтар, валхал пықмас пықмастенде, шүтлесі қалары елиса, шаплайы, шапла бүлшав, кыштақта вәшкінленме юрамас шыбара, Кулгаласа илчче тухтарда, вишшеше пірле шаранпа васкамасыр утрещ. Ешіл шаран куча ыдармалла Ыдармалламар ыры шыршы, ттеррлле чечексем, умранах вешсейірдеген терле теслеле чуна савындарашы. Елиса утнымай чечек буштарма тенче. Ына курах селимеде шерелле пешкенче, алайне пулан илемле чечексене тада пучларе. Тухтар, Эс чечек татмасын им?» илтенче елі сазасы. Чечеки, бек болса, пахкаларе тұқтар. Эбі чечек татса, елықны да. Шабақ пире пірреде пуш кыжыле шықса бараймарынға, дері селеме. Ай, пуш кыжыле деден, бұл она шықмада пөлмес бұл, кулса ячы еліса. Астузана пөлмес бұл. Тұқтар, иріксірден тенебек чечек татма пішкенче чечегізем ытлада ажашикен тытсасынақ татылашы. Сан ба чечек мар, турат хушмалла. Тухтар халичен чечеге нимбіріне де хуман, жүрене, таптана, кун шутыневыл пуринчен ытла чечек шинче иртерне темелі. Хой шабах пәрін ятне де білмест. Чечек тада-дада тухтарба херзем шаран хергенелле пырынчыш. Керегашран халық саланны, вәлгішмесін де хал шур елемде. Пір-пір шивіч матур шычытыры хабарса андарны әнде она. Чимелке Михали де хойын тертлі ішне туса підерне. Хышпір лубашкасын чешеш, тілін паллын шинсем ұшқындан саллар ғаланы күрінат. Хыналанашы. Хушыран жүрланы де илдене-илдене каять. Тухтар, дәрі селиме. Эспіле хумала тухнышінчен каласа да шке? Мен каламалы бұрында, Епхам чупманшке лажа чупна. Каларында, да нямаш теденде чупре, жын мала Ес тұқтар, тухтар, кіне курмарынха, тереселіме. нямаш дедебе, михаля деде, пір-пірімбе әмірхи тұшман зембе хирішсе кайрыш Пар парне біргі сана мән да мән каларым дед нямаш теди. Михаля теден тингине кыларчы, леш мескен и неменде Шабышса хаяшы бүлгенече, мерженбе иксімір візем баденжен аран қыдылдымыр. Тұқтар, парнюне қыдарт хабире, Ақтады, хаваналлы бақ баднышке бізене, мін каламаун жүхне дері селеме, парнене мар, шин-шине пықмада бадансадыдым, шәрдіпне қаясса шитрім. Епле хушреш сана шабеше, бір кулмасыр ұйтры тухтар. Михаля деде шуғышласа кыларна әнде Селимепе елеса тухтарын парнине чарынса тұрса бұқрыш. Лайық еші пуставыран булас, кіленчебек яга тере селиме, кухайхи пиншак шақпатығын да чухақ бұл, юрат бұл дедіп, чимха сана хам ядымыран да бір мәскер барыпха. ха. да, ә шук, бұғыт шидечен каламастып, пүрнебе юнары селиме, ут ярзагилне чух хырамарындаи, пілешін бүлжі елиса. И, тусам, бұл неменренде хырамасть. Селиме парнине тирбейлін чергесе хушине каялла бачы. Мен харамалы бұрында, ларзагына бір ере тұқтар, елиса енне бұқса. Үгесірен ара, лажу әріксе де, рехмест, чәлбірден тұса бұрадыпшке, тұқтар, эскаладында пілчона селиме, унда пәрчәлбір тұтса бұра Лажисене ыттисем деді цабычыште, мала духай мареш. Акко тадамын лечечек, сымаха тепір май пырчы тухтар. Чиген курегеде шона. Пириня теша курыка ошне хыды кірсен, чей вырынне беретсе ешет, тері еліса. Чарына дивара ыш ыратны, пілешім бүлчі тухтар. Чарына течав, сипле тет, малдан бол она ышы ыратны тіле тұтса кайран беретсе эшет, ыйтрі тухтар. Такмаке пызык Пәр чиген савап, биш чиген савап, тесе тұқыра жиди, ыды хисеплесе ұндан ундан шапламайпақ кудынна хисеплесе келет кайран. пәр чиген савап, пәр тян булдыр, тесе бідерет. Шавынбек унын такмаге. Ай, темде шуғышласа кылары шав, кулсаячы селиме. Такмаге мін летерде куриге сипли бұлма бұлдарат бұл. Эмелсене де курықрандыва шедет, хұшсағучы тұқтар. Херзен пір шеклем чечек татса бүштар чеш. Кажалхи пек чечек нумайгіне та тереселіме, усынзанны, шүш туныне шүрімеш инелі бұтса. Чимірха, адыр таларса пүш кышылі жихар. Лардымыр, тер еліса, шірелі бішкінзе. Бұл чечегісіне хой умне чиберрін майлашын майлашынсаларчы те тандыжыбе юнашар вырнашрре. Эх, курике еплешемше ыдармалла мар. Херсем, элле ывандари, шаплах чечек татнымай ыйтрре тухтар. Ывындамар тухтар, ывындамар, хагунда эсте, хамыр хушымыраларды бар. Тухтар бадана-бадана бізем патне выче. Чергемне хой хышнелле бір аллы алла бішіндеренсе, шине выртрре, ундан шекленсе ларчче. Эс кывак куш чечегесіне кынататнышке, тересіліме, пирнинчи кывак кушты шыррине түрлет келенбек туса. Хышне татмалла чытата. Ай, тусым, эс пілмесне вара, вал кывак куша кына савачке. Пиринбек нем нембіріне де хумасть. Чынақ тухтар шаплайы? Селиме пілсех қалат пул кулгаларе тухтар. Тубада ашта кайса кемеленде манбек чагыр кушлизен, тусымында кывак кушмар хура пушка жілешіх мады дэнчэш. Елиса таврана лапах каласа илчче, шивăхра çынсем күрінмашы, вăлмайе пень гына юры пучласа яче. хир парринче шур юр жуна, ширла шешкі чечекі еплеши, айхай шамрак бәбім хура кушым, кам кушенчен пахмашкын үсренши. Утшым лайық тесе шула андух, сар ылдын бек пушна жухадан, чыре салманщинна тусым андух, әмірліхе хавна шухадын. Селиме юрра хутшынчы. Шуры юрсем шывать пушмак будать, шуры пуршын пишихи каласам тусым чын тюрребе, санын чуну камата пит савать. Манын чуным санашке пит савать, хура варман хышне шур юр шуна, хура сасар тухса ерхывна, Хура сазар ерсене мандерлес атте ане хушнинчен ирдес щук. Тухтар итлет, был юрламасть, итлетте кошыл жихать. Тухтар, ченчона елиса, калаха пире, камшав санын савна туз. Маныны, бұрым чечек тунине, чернепе касат татры тухтар, савна туз манын, акшак чечек пуль, хир савма пултаре. Урыққа мана савдыр. Эбі вара, кулса үлчі селиме, хам яда асына сакетне чығайып, тухтар она кушран пăхрде йыл күлчі, қой шавындақ панумби пек херелі Анда гала тухтар хамах пеллетеп тери еліса, тусым чын галать тухтар вăлсана пи юратать. Чибер галаш тусым, селеменде те пичі куче вӹрилене пучларе. Херсем кышыл шихса Тәрлі тәсле чечексене ергеллен майлаштарса тухны пуш кышылесем пейдилемлі. Весене яла жидичен пушады хынмада юрать. Яла греспе пір-пір шадан тікмі шине ларца Паха тухтар, аван кышыл бүлчеи, пит чечен кышылсем жихрыр. Ели садығын забығат, пәчікрехиккенха татағышт хушмалла. Эбі малданақ бішсе бұқрым. Херле жихны тудырешіне ларца бұқры селеме. Ак пульчеде күр тухтар, сана кышыл вешне пидірме пулышам. Шак ача-бача эше тухтара йылық тарсақ шидернече, херсене пулакына был тенебек, пуш кышыле шықса апаланче, селиме ун эшне малалла тывып тенерен тухтар савын Сан кышылу пір еші чежекрен гына икен, кай тубада, тузым курха, каплатада илемлерешке, Тереселеме пышкышылне тухтар алдынчен илзе и пәдембек кывак чечексем. Ну тухтар, күлгаласасыма хушре елиса пілі пилі хумен жагаладып, шагынбек кышыл ман валиде шихмазан тусыма мастып сана илдетне, манын урых чечекте юлмаре. Шапла бүлінде, васқа масыр шевхара чуллахи гаш, ял херринчи шырма шатрадырых, шурмамык бек шырать отрехы барать, Варманчие кывагарса пілет пепірлешетте кадаран пидех палырми пулать. Кашхи уші сывлыш шан чурыма, эпеклет, кыштах шүшендерні бек туйынать. Ах, кая юлат піршке капла, вая духма әлгіреймес бір, пашырхана бұшлары еліса. Кундан тюрех тухат біребір, хамырба бірле тухтарада изе гаят бір, бұратна тухтар. Мінліхі капла, ябала біршке манын, Она хамар бада кірсе ғұрыбыр. Селіме самахыбе келешмеллех бүлчі тұқтарын. Хой тембек бадана чепулинде паян херсемпе бірле вайя кайма кымалдуре. Вайра темрен ваданмалли кекен, пурде ялды шамрыксем, палан ішінсем, пір-бірімбе тыдынса шамрыксем сывагаларыш, тухтарда хойне ял шамыргесемпе пір данлы шутлабышлары. Авдан авадас умен шеш, саланчы. Херзем касси кассипе алла аллын тытынчеш. Качизем бізем хышын бұрашы, пурде бірле сывы каласа келесене тавырнашы. Тухтар жеш сывы каламары. Шапахта кешер унын чаришек ленчі, чун хавалі хавасланчы хепірдері. Халичен кылығақ ширемені кен был шамбірксен вайгіне. Селимесен тілне жидеспе бізем бішші пірде тұрса үлчіш тывалла иртрещ. Чазах елеса да тухтарба селемене ырысунса килне васкаре. Хурама айынче тухтарпа селиме иккеше кына тұрса үлчеш. Эп санаши хунакларса парамха, азилдерчі селиме тухтара күшран пықса. Тухтар хойнемен каласа кетсе дымазырақ, валышил хапхинчен кірсе қайреде, пәр шіргем бірінне, игі шіргем илсе дұқса тухтара дыттаршы. кубал... Каларымшке, пірміскер барып десе, хам ядымран парне барадып. малық, ваданса да майы бейін, хойнежеш мәлі калары селіме. Иртне уйықрақ шақна дума бұшланычы, әнер энер дұза бідердім. бұданса ваданса шабыргалары шықхине. Тавдабуш, селіме, онда мен иккене бұқма юрат бұл, хальмар тухтар, келешіцен күрін. Хавна келешмесен, каялла хамақ тавырса бар. Міншін аплақтады. Сана қымна кележеген дябала барасшын ебі, дейін есі де мана мінле де бұлін парне барын. Ешін адын бұлсан, сымақта жүк. Пет шибер ябала барып санада, тухтар каллех салцабығашын бүлчі. Кайран темеріме, чаржона селеме, итлемен ачана қыдырны бек, урамра мар, шин курса хамырабадандары, килне илсе қайсанда курма әлгерен. Хирешлисен пахчинчи лапсырка ямрадельне пулны уых хушаран шупкан курынат деп ыданать, курынат деп ыданать, вăхăшепе вăл çулши хюттине ккерсе выртса каннепе курына курына каять. Кашхи ялдашып, тенех сас çилденмест. Урам барринчи йывышсем шинче шеш хура ураксем те висене вырнаш сарах ларнымай хутран ситрен кранклаткаласа илеше чарынашы хужыранда да таштан нұры нұрылдатса бішсе гаять. Тухтарба селеме бұқытлаға икішіде калашма чарынчыш. Шавынбек бұл, Курман чухне тем де бір калас келетбек, курадында сымақта тупынмаст. Ашта шав асра шыранны каныш сыр шинчен каласа памалли сымақсем, тухтар пілмешке шав сымақсене, Унын мен гына темле чен хой пілмен хаклы туйым бәчілдетсе тыны бекха, шав туйым хали бай илсе амаланасын, сиксе тухасын сисенет, тапсадырат, шабақта та сиксе тухаймаст. Херевал шак самантра тем каланы пулетші, пықсамчы чатузым, мана күшран, эбі шавын сан умында пужыма хумағадыр дейетші, анчақ хайулы ешітмест. Унын хулын-хулын кытрисем шуры кине сарлагышпе питсе анаше, шав кытразем илертмешшке селемене, Щук темле урых шалды шалти чун варе, туқтар батне. Селиме хыйде кала каласене сымахне шавырса каламай хыю жидереймест. Паян ут ярса таврнна чухне те иртне кунхине кашкар хыратсан, вăл ына тандран кайнă çрден вăратса урашне тратнă чухне те, тада тахшан-тахшан хабыл, Алла, пірремеш худ шурла тытса ыраш вырма вренне чухта, тухтар селемешшень хак хумашук лайыхшын бек туенче. Ачалла пулман иккен, шавдуем. Бұл кунсерен те кашсерен вай илсе, арасланны жемен арасланса сапына та, паянага чытым картенче тегех шыны жаймаст. Калинчы тухтар пар сымақта булин, селиме, эс мана саватыны кесі ыйдынчы, шук ыйтмаст. Шапла вақыт ытларақта иртірі. Ну шидет бұл тухтар, санында кірсе бұртмалла, чипергай. Чипер юл, халех килне кірдес келмешке манын сана. Мэншэн, хамда Эп пэлэдіп мэншэнне, міншінне, селеме кыштақтырсан, мэншэн дейін, чынах кулмына манран, Селемен варым күш хырбаге час-часақ сикелесе илчі. Агынде тата каладе депшке, эс мана савадын, шаплайы, шапламари тухтар. халхана аран илденчеш херсама Тұқтар шам шинчи шишне түрлеткелері де көшіне мүш-мүш хупкаласа илчі. Шапламари, кәлі хитрі селеме, ну тұқтар, үлтіне бұл епін, епте сана, савадып, савадып, пәдім чіререн, халькайынде, чипергай, хывырт-хывырт жүш селеме сыма Тайылны шил хапхинчен селебе васкавлан кірзі кайрыде пылдыр бұсми жіне чупсаға барса алық ешшенне бұданчы. Унын шуры кепи күшран шухалчы. Алық бұрақын хубынчы. Селемен самахне илтне тұқтар, пір вғыда аптыраза үйкнебек бүлчі. Херевіл пір сымақта тавырса калаймары. Темле куча күрінман асамлы шунат тұқтарын бірі чүнне да шепішін жұбырлары. Унын мыжыр кушинче сүнми шуды выляза елгішад. Пүшінче капланны шухышысем сымақланма әлгіреймесірек шамрық чарине ташта шүле-шүле, шүттенче тұррынеи, күш шабырза илейме юмахри иншетлеге илсеғы бардырыш. Чимха, тен чаринчи сасы сасығына шапла илденчі бұл. Тұқтар шабақта бәжімзір селиме, селиме, Селиме тесе пышылтатрре. Шав ыдарайми ятран урых неменде унын асне килмест шақса мантра. Ял шамыргесем уменче халичен сымақ пучласа калашмахы яйман тухтар, селимене тем калашынчы, анчах пәрр сымақ та чынеймері. Юре, юре, тене пулсан да вырынлы пулны пулечі, шет, ына да бұлін калаймаре. Шабах, ун шапине телей келсе шетрейкен чынақши. Тухтар қой сисмесірек алық шинелле бұқыры. Келіне керсе қайрыши біл, ұрық тухмас тежи. Шапла мазыр тапранмазыр жы тұқтар. Бұқаса бара, теттім бидір аспек, алық бидірде курасын денгерчі, селеме көрінмаре. Тухтарын чері шекленчі де, Шак саматра хыйневал менчи лаштрах урамана та çавырса тытса вăтырса аспек байлан туйрре. Ага алык тинех шылтлатса хупеннче. Эпин селиме кірсі кайман бұлны иккенка, шет валта халек кірешін марчы бұл. Шивырма булади бара кішірхе каш. Халичен азайлмен шуғышсем тинех бранчыште, качы канышлықне шуғатрыш. Тухтар васка мазыр пырынчасы лимесен юменчен, ури шрети вес шукпек шепешшен пусаудать, шулурлы кашрывал, тыгырлагалла тухре, килне шитнине неде, сисмере. Ага унын пәжек бүрчі, шам газырскерне улымба витнеде шиелден сайран гына сайхақсембе пусарны. жүрегі сенчен пари урамалла, тепри кардиш пулмалы жрелле бұхать. Чүречісем хынчырын бұқашы бүлінде хүшіне бізем саламланын туенчеш. Кардиш әжүк, кардишне бірліксембе тываткаласа ячышын гына түтіні, Тен хыжан да бұлін унын вылық тавраш бұлі. Эне чуне туянса яры. Пиде питерне кардишінче бұдек сурық мағары, Лаша да бұлі үлімрен, шанчыкне түрре, кыларма хават чидерейзен. Кардах ішінче турачысене аякинелле сарны пилеш ивішіпе тухтар хойларца үстерне шамырк улмыши бұр. Тадағы жаларақ пақшаварринче арбалық. Урық унхушалыхинче нименде шукха. Энде пәчікші пулзанда да хыйын пүрчі, Ялда унра начары пурынаганы земде бұр. Кушинка тавражав меже шул пүрцірек пұрынадь. Шин патенче эшлесех кунне шірне иртерет, хозен пурберех немінде чук, Тухтар шамбрыха, тивлеч шицен шурт таша віре. Тенчене кывак шуды карса илчі. Авдансем ымыртмалла Тухтар чурече уменжі кіске тенгелшіне пырсаларчы. Селиме сымахе шаплах ун пушенчен тухмасть. Мінле инде ана ыран куша кушын. Чимха, мӹнь барзая болына. Хойне негамда курма шиденень тухтар йри тавра çаврынса пăхре негамда шук, Тухтар пир татыке шыргеме салдыры. салтре, шуры япала. Кепешке, шап шуры еден шиппинчен терце шелене шуры кепе. Шухи пешанны бешне, аргине карыз шиппи петерлене. Терри калама çук чечень. Унбек илемле терре тенчере селимерен урăхникам та тӹрлеймес пуль. Унын ачаш та шепеш барым пюрнезем шак тӹрлле тәслі шиппе чунне хурса тірлене. Тухтар кепе тӹрлене пюрнезембе башласа пăхать. Азын малық, тере селиме, парне тере. Тен тухтар хыйде, унвалли пір-пір ятлы парне бұлдары. пултары. Хатырлейши. Селеме пірге шухышне татмазырақ тухтар ут ярса мала тухмене аса илчче. Шавын чухнехи парнене де был селеме алдынчен Илесе чынта энде тухтар бе илеймереха, шерке йысныш хыех илме Анчақ анчах мари парни тухтар ячепе бүлчішке. Шак иге парне хушинче темле оспуш тавжырайми шихыну пурбек енжен селеме шыпақ тұқтар етне хер бұлсан, тұқтар шәмгі жіне сиве тартапса тұқры. Ай селеме савадып, савадып дерінде юри аху, Тюррибек аласан халиченес тұқтара пілзехте підіреймесіншке. Шабақта савадыны, эпин малаш неде бұлін хой шинчен пілдерме тұрышы, бара хывақ курынха тұқтар таза шірелі Саншын дезен, бұл әмір не түссе сана, ал вешін шеклесе жүреме қадер. Тухтар чухын десе есіна тіксе ямарын, ерінмерін, кере кире она ына мақпа ебатса бұрынадын. Бұл мәскін дезе ұнчыріне ертмерін, савадып та дерін. Шавын бек чүн бардан тухаган сымақ кетме әмітленне чедевіл санран. Эс хывақ чәлге сагаларын Энде бұл тінчере тінех мар унба бірле езі бұр. Таса кымылба савзатыны жын, бұл да сан умында парымра юлас жүк. Шак самантра унын шуначы бұлзан, бәшетші бұл инжеде-инжеде, хой телее патне.